եթե յուրաքանչյուր բարևի հետ մարդիկ միմյանց բարության գոնե մեկ հյուլե փոխանցեին, աշխարհն ավելի խաղաղ կլիներ։ Սիրով ողջունում ենք Արցախի հանրային ռադիոյի մշտական ու նորընկնդիրներին՝ մաղթում ջերմություն, լավատեսություն ու սեր։ Մենք պատրաստական ենք մեզ հետ անցկացրած ժամանակը հիշվող ու հետաքրքիր դարձնել։ Ձեզ համար առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում կաշխատեն Անահիտ Միրզոյանն ու Յուլիա Վանյանը։ Եթե հավատանք, որ պատահական ոչինչ չի լինում, ապա կարող ենք համոզված ասել, որ մեր մասնագիտություններն իրենք են գտնում մեզ։ Եվ միևնույն է, եթե նույնիսկ սկզբից ուրիշ ուղով ընթանայինք, մի օր մեր ճանապարհները կհատվեին։ Օրվա հյուրերս երիտասարդ արվեստագետներ են, արվեստի երկու հրաշալի ճյուղերի՝ թատերարվեստի եւ երկարվեստի ներկայացուցիչներ։ Նրանց կներկայացնեմ հերթով։ Իմ առաջին զրուցակիցը Մայրաքաղաքի Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի դերասան Գենադի Արուշանյանն է։ Անկախ այն հանգամանքից, որ այժմ Մայր թատրոնն իր парքի տարիները չի վայելում, համոզված է, որ իրենց դերասանական խմբի եւ հաջորդ սերնդի նվիրյալ երիտասարդների ջանքերի շնորհիվ մեր թատրոնն այդ парքը կվերագտնի։ Գենադի ուրախ ենք ձեզ ողջունել եւ անշուշտ կցանկանայի մեր ունկնդիրները ճանաչեն ձեզ սկզբից, ինչպես եք ընտրել ձեր ուղին, ինչպես է ընդհանում գործունեություն, հատերական կյանքը հիմա իր ամենալավ վիճակում չէ, այսպես ասենք, այդուհանդերձ դժվարություններ անշուշտ կան։ Ուղի ընտրելը դեռ մանկուց էր, ինչպես այժմեական գործող խմբակներն են, որ երեխաներին ուղղություն են տալիս որոշակի մասնագիտություն ընտրելու համար։ Նույնպես հիմն ես Մարտակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործակ վարչական կենտրոնից, այնտեղ կար պոյ-պոյ մկնիկ, խմբակ, հաճախում էի, այնուհետև դպրոցական տարիք ավարտելուց հետո եկան Ստեփանակերտ, թատրոնիկից ստուդիա կար, այդ ստուդիայից հետո էլ թատերական ինստիտուտ, ինստիտուտից հետո վերադարձ դեպի Մայր թատրոն եւ շարունակությունը խոստումնալից է, քանի որ Երևանից մեր ընկերներ նույն ստուդիայի Սամ Ռոզան Խաչատրյանը ավարտել վերադարձել է հիմա մեր գեղարվեստական ղեկավարն է, նրա հետ եկել են Երևանից նաեւ մի քանի դերասան վկաներ, որը կարծես թե մեր դերասանախմբին փոքրինչ թարմություն է տալիս։ Բացի դրանից Ռոզանի հերանեկարները շատ մեծ են, եւ այդ հերանեկարներում բոլոր դերասանները տեղ ունեն, եւ բոլոր երիտասարդ դերասանների համար հերանեկարը այն է, որ կաճեն եւ բեղումնալից դերեր կխաղան։ Իհարկե երիտասարդ դերասանների համար կարևոր է, որ հերանեկար տեսնեն այդուհանդերձ, չլինի այնպես, որ սիրով ընտրել են մասնագիտություն, բայց չեն կարող շարունակել։ Այսինքն տեղ չկա, որ เป զի շարունակեն։ Գիտեք, մեզ հայերիս օրինակ ունենք Գրիգոր Լուսավորիչը, նա խորը վիրապում նստած երբեք այնպեսի մեծ-մեծ երազանքներ չի ունեցել, որ պիտի ես ճանաչվեմ։ Ընթակառակը, նայ խցում ճկնել եւ ամբողջ միասքին հիմա լույս է սփռում։ Հիմա այդ մատյան ողբերգությունով նա ամբողջ աշխարհում տեզերական վարդապետ հրճակվեց։ Այդ կտրվածքով կարելի է առաջնորդվել եւ բերքատու ծառը ինչքան բերքարատ է լինում, այնքան խոնար է լինում։ Մենք մեծ փափակ ունենք, որ արտիստական մեծ ճանաչում ունենանք Մենք լացվում ենք թատրոնին եւ թատրոնի անունն ենք ուզում, ոչ թե ասեն Գենադի Արուշանյանի անունը, այլ թատրոնի անունը խմբովի այդ անունը բարձրացվի։ Հիմա նաև շատ լուրջ աշխատանքներ է պատրաստում ու նաև բեմական խոսքի վրա ուշադրություն է դարձնվում ու որոշակի ժամերին հենց բեմական խոսքի վարժանքներ ենք անում, որ เป զի լուրջ փառատոնների մասնակցելու դեպքում ունենանք շատ նաև հաջողություն ոչ թե խաղի կամ անմիջականության միջոցով, որը արցախցիներին հատուկ է, այլ նաև հմուտ դերասանական խոսք, որը նաև հատուկ լինի Գրագետ դերասաններ։ Այո, այո, գրագետ խոսք, բեմական խոսք, գեղարվեստական խոսք, որը այս մի քանի մեզնից բարձր մեր սերունդին հաջողվել է պահպանել, բայց հերոստատեսություններից, տարբեր եթերներից արդեն ժարգոնային խոսք է հնչեցվում ու սերիալային մակարդակի բեմադրություններ ենք հաճախ մենք տեսնում, որը արդեն նաև խմբակներում ուսուցանվող մտնոլորտ է, որտեղ գերադասում են այդ խոսքը։ Բայց պահողները պահելու են, մենք դրա համար ենք, որ պահենք եւ գուցե ստացվի այնպես, որ ժառանգենք նաև։ Իհարկե, բեմական խոսքը պետք է տարբերվի սովորական առօրյա խոսակցությունից եւ պետք չէ այդ խոսակցությունը, ինչպես նշեցիք, բեմ բարձրացնել։ Այնուամենայնիվ, հանդիսատեսը պետք է թատրոն գա ինչ որ տպավորություն ստանալու գրագիտությունից նաև։ Կենցաղից բարձր ինչ որ բան։ Եվ մեզ դա հաճախ պակասում է, որ անընդհատ կենցաղի մեջ խրվելով ինչ որ բարձր արժեքների մասին խոսենք, տեսնենք, Երբ քրիստոնեությունը նոր-նոր էր տարածվում, դեռ այդ տաճարային հավատքը կար։ Հիմա մենք չունենք մեր տաճարը, բայց ունենք հավատքը, որը կոչվում է արվեստ, որը կոչվում է թատրոն, որը կոչվում է ստեղծագործություն։ Մենք մեր տաճարում չենք եւ մեր բնում չենք, այսպես ասած, դա եւս չի խանգարում, որ թատրոնը իր գործունեությունն ու առաքելությունը կատարի այս հանրության մեջ։ Ճիշտ է, շատ դանդաղ է ընթանում որոշակի հանգամանքներից ելնելով, ասենք այս 2-րդ ապրիլյան միջադեպից ամբողջ թատրոնի տղաները տնօրենից մինչև վերջին դերասան տղան հենց ճակատում էին եւ մոտ ամիսուկես այնտեղ էին ու ներկայացումների մեծ մասը այդպես կանգնեց ու հիմա կամած-կամած նորից վերականգնուв ու նորից հանդիսատեսի դատին է հանձնվելու։ Այդ ժամանակ ընթացքում բոլորն էին հայրենիքի պաշտպան անկախ մասնագիտությունից։ Անկախ մասնագիտությունից, այո, բայց այդ առաքելությունը, որը դուք նշեցիք, որ անում ենք, դա իրոք մի քիչ, եթե մեր մատյանները նայեք եւ տեսնեք դերասանը ինչպեսի աշխատավարձ է ստանում դերասանի համար պայմաններ չկան եւ այլն եւ այլն, բայց արդեն որոգական հատկանիշները երևում են բեմի վրա, կարելի է մտածել եւ ինչ որ փոփոխություններ առաջարկել։ Մենք այդ փոփոխությունները շտով առաջարկելու ենք կառավարությանը, որ ստեղծագործող դերասանի համար այլ աշխատավարձ լինի, իսկ թոշակի անցած արտիստի համար ընտրվի մի միջին կարգ եւ այդ կարգով Փոշակից բացի, որտեղ դերասանը չի ծերանում, նա կարող է 80 տարեկան հասակում պապիկ խաղալ, բայց պետական ստրուկտուրան այնպես է, որ թոշակի պետք է գնան ու ջահելները պետք է նրանց տեղը զբաղեցնեն, ապա ինչպես անել, որ եւ այդ ավանդ ունեցող դերասանը եւ այդ նորելուկը իրար չխանգարեն, այդպիսի բաներ պետք է մտածվի ու հիմա մեր գեղարվեստական ղեկավարն ու տնօրենը մտածում են նման քայլերի շուրջ ու ճիշտ քայլերի շուրջ, որ เป զի ոչ մեծ վիրավորանք ապրի իր ավանդից ելնելով ոչ նորելուկը, որ ասի դե ես ինչ աշխատավոր ձոք ինձ ընդունում, իրականում խղճուկ է մի քիչ աշխատավարձի չափը։ Այնուամենայնիվ անհրաժեշտ է որպեսզի երիտասարդ դերասանը փորձ ձեռք բերելու հնարավորություն ունենա, իսկ արդեն թոշակի տարիքի դերասանը իրեն նվաստացած վերաբերված չզգա։ Այո։ Գենադիկը հիշեք ձեր առաջին դերը։ Պույպույ մկնիկ։ Դա մանկապատանական ստեղծագործական կենտրոնում էր Մարտակերտի այնտեղ հենց բեմադրվել է պույպույ մկնիկը։ Ես էի պույպույ մկնիկը, իմ հակով կարվել էր այդ շորերը։ Իսկ ավելի շատ դրական դերեր կերտող եք ձեզ պատկերացրել, թե բացասական, առհասարակ ասում են բացասական դեր կերտելը ավելի դժվար է։ Այո, բացասական կերտելը դժվար է այնքանով, որ դու կրկնակի ջանք ես թափում, որպեսզի լավ սրիկա խաղաս եւ դուր գաս այդ սրիկայությամբ, չակերտավոր, բայց հերոս խաղալը մի քիչ դյուրին է այն առումով, որ արդեն քո որոշակի երևակայության մեջ պատկերացնում ես հերոսը այսպես լուրջ եւ այն եւ այն, մի քիչ չափված ձևած, բայց հերոսը ունի նաեւ խարակտեր, որ հիմա ցանկանում ենք այդ խարակտերը բերել բեմ, այսինքն ինչպիսին է հերոսի սովորական լինելը, ոչ թե մենակ հերոս պաթոսով բանով, այլ սովորական լինելը, այդ ուղղությամբ ենք աշխատում, որպեսզի սովորական լինելը երևա, նոր վերջում հերոսը երևա, բայց մի անձի մեջ։ Գենադին հիմա Շուշիմ գործում է Երևանի կինո եւ թատրոնի ինստիտուտի մասնաճյուղը եւ պոտենցիալ դերասաններ, այսինքն աճեցնում է այդ ինստիտուտը։ Աշխատել եք նրանց հետ։ Ունեն հեռանկարներ, սիրով այդ մասնագիտությունը ընտրած երիտասարդներ։ Այդ Երիտասարդները կարելի ասել, եթե մի քիչ չափազանցացնեմ, նվիրյալներն են, մեր ապագան են, բոլոր կողմերը արվեստի դժվար իրենց աչքի առաջ է։ Նրանք տեսնում են, որ թատրոնը Արցախում շատ դժվար, շատ դանդաղ, աճող process կրող մի օջախ է արվեստի, եւ տեսնում են, որ ասենք ոչ մի տեղ նրանք այլընտրանք չունեն Երևանի համեմատած, ասենք սերիալային տարբերակներ չունեն, հանրային եթերներ մտնելու տարբերակներ չունեն, ես երկու շաբաթ իրենց հետ վարպետաց դասեր մասնակցել եմ մնջախաղի տեսքով նրանց համարում եմ նվիրյալներ ու այդ նվիրյալները մեր ապագան են Եվ շատ ուրախ եմ, որ հենց այդ նվիրյալները այդ տեսքով են, իրենց մեջ, այդ կտրվածքով են, յուրահատուկ երեխաներ են։ Ամեն մեկը շատ յուրահատուկ է ու ամեն մեկը յուրովի է բացատրում, ես այսպես կանեի։ Զգում ես, որ այո, իրենք ճիշտ են ընտրել իրենց մասնագիտությունը։ Ճիշտ է, որ չեն գնացել ատաննաբուժ կամ իրավաբան դառնան։ Երևի դերասանի մասնագիտություն ընտրող մարդը բնե սովորական մարդ չէ։ Այսինքն կա բնությունից տրված ինչ որ յուրահատուկ ներքին բան, որն ընտրել այդ մասնագիտությունը։ Այսպես ասենք, ուսուցիչը մի ամբողջ քառորդ բացատրում է թե պատմավեպը ինչ է։ Իսկ Դերասանի մասնագիտությունը այն է, որ մի ամբողջ ժամ 10 րոպեում այդ պատմավեպի ամբողջ նյութը, էությունը, այդ պատմավեպի անգամ ժամանակաշրջանն ու հոտը ժամ 10 րոպեում պետք է հաղորդի իր ունկնդրին։ Դա լինի այն պատանին, դա լինի լուրջ քննադատ, եւ պետք է երկուսն էլ հավասար ընդունեն եւ համոզված լինեն, որ այո, Համլետը նա էր, այո, Օթելոն նա էր։ Դա է յուրահատկությունը, որ դու ընդամենը բարից, ինչպես Աստվածաշնչում էր ասում, որ սկզբից միայն բաններ, այդ բանից ինչ որ բան է ստեղծում։ Բոլորն են հիմա ստեղծագործում, բայց ոչ բոլորին է հաջողում լավ արժեքավոր ստեղծագործել։ Գենադի Գախնիկ չէ որ մշակութային կյանքում այդ թվում փորձի փոխանակումը կարևոր երևույթ է, եւ երկրից դուրս գալը, ուրիշների խաղը տեսնելը, ստանալ ու փոխանցել այդ մշակութային դրական լիցքերը, նաեւ տեխնիկապես նրբությունները թատերական կյանքի։ Վերջերս նման հնարավորություն եղավ, ընդհանրապես Կխնդրեմ մի քիչ այդ մասին պատմեք։ Վերջերս Վայր Շավերդյան անձի ռեժիսորի ժողովրդական արտիստի Հոբելյանն էր։ Հոբելյանը Վանաձորում էր ու տևեց մի քանի շրջան, ոչ թե կոնկրետ մի օր։ Շրջանի մեջ կային տարբեր միջոցառումներ, այդ միջոցառումների մեջ կային 3 ներկայացում, որից մեկը հենց պետք է լիներ համատեղ, այսինքն Արցախից Հովանես Աբելյանի անվան թատրոնի դերասաններից եւ Սնդուկյանի մայր թատրոնի դերասաններից կազմված մի խումբ խումբ, որը պետք է հանդես գար Մուրացյանի Ռոզան դրամայով Եվ դա եղավ, հասցրեցինք շփվել երեք թատրոնների ավագ, միջին եւ երիտասարդ կազմի հետ։ Մեր թատրոնից ընդգրկված էինք ես, պարոն Հարությունյանը, այդ երկու դերասանս էինք։ Մայր թատրոնից ավագ եւ երիտասարդ կազմներ, Սնդուկյանի անվան ակադեմիական թատրոնից եւ հիմնական կազմը Աբելյանի Վանաձորի թատրոնի կազմներ։ Հետաքրքիր է նրանով, որ դու կարողանում ես նոր ծանոթություններ եւ նոր զգայական աշխարհի վրա, բեմի վրա փոխհարաբերվես ու արդեն դու վարժվում ես որոշակիորեն քո խաղընկերուհուն, այս անգամ քո խաղընկերուհին լրիվությամբ անծանոթ մեկն է։ Մենք ընդամենը 4 օրվա ծանոթներ էինք, որի հետ պետք է սեր խաղայինք։ Ես քանի որ հերոսն էի, նա հերոսուհին էր, մեր օրինակի վրա են վերում։ Մեզ ստացվեց հետաքրքիր է, ու հետաքրքիր է նրանով, որ քո ամբողջ ուժն ու կարողությունը ներդնում ես, որպեսզի կենտրոնաձիգ լինես ու հանկարծ հանկարծ փոքրինչ վրիպում ոչ թե բարի, ոչ թե գործողության, այլ վրիպում, որ չարթարացվի ինքդ քո հույսերը։ Ինչ ամենակարևորն է թերևս։ Այո, որ դու ինքդ քեզանից գոհ լինես, երբ ասում են շնորհավորում եմ դուք լավ խաղացիք, մի քիչ էլ վիրավորական է, որովհետև իրականում դու ամբողջ ժամ 10 րոպե կոպիտ ասած տվայտվում ես եւ քո գնահատականը լինում է շնորհակալություն լավ խաղացիք։ Մենք հիմնականում փորձում ենք վերապրել եւ ոչ թե ասենք երբ ցիրկում խաղում են դա խաղ է։ Իսկ մենք չենք չենք խաղում, մենք արդեն խաղը տարբերում ենք վերապրել եւ զգայական աշխարհ բերել բեմ։ Ժամանակ է լինում, երբ ներկայացումը ավարտվում է, միայն քո մարմնի մեջ դատարկությունը զգում եւ ունայնություն է լինում, ասում ես, ես ինչու է այդ հարցերի պատասխանը մեր դասախոսների միջոցով կարողացել եմ ստանալ, որ հետեւյալն է, այսինքն դու ինքնադատարկվում ես, ինքնամաքրվում ես բեմի վրա։ Այսինքն տրվում ես ամբողջությամբ։ Այո, ամբողջությամբ եւ դա խոսում է նրան, որ ճիշտ ուղով վրա ես, այդպես պետք է շարունակել եւ այդ փորձը պետք է անպայման փոխանցել նրանց, որոնք դրա կարիքը զգում են։ Որպես արդեն որոշակի փորձ ունեցող, ինչ խորհուրդ կտայիք նրանց, ովքեր դեռ իրենց ուղին նոր են սկսում։ Վերջերս կարդացել եմ ստեղծագործություն, որը բիզնեսմենի շարքից էր, ու այնտեղ ասում է, միլիոնատիրոջ գաղտնիքը նրանում է, որ գնում է իր աշխատանքում ոչ թե աշխատելու, այլ հանգստանալու։ Մենք մեր համբերությամբ մեր աշխատանքի մեջ պետք է գտնենք հանգիստը, ու մեր համբերությամբ աշխատելով մեր աշխատանքի մեջ հանգստանանք վայելքով կատարենք, երբ ես չեմ սիրում այդ ձայնագրող սարքը, ես ինչպես կարող եմ որևէ մեկից ձայնագրություն վերցնել եւ այն եւ այլն։ Այսինքն մեր աշխատանքը մեծ սիրով անենք եւ վայելք գտնենք, հաճույք գտնենք նրա մեջ ու այդպես տրվենք։ Շնորհակալություն հետաքրքիր բովանդակալից զրույցի համար։ Թատրոնին վերակառուցում, վերապրում իր երբեմնի парքը եւ կարծում եմ դա մի օր կլինի անշուշտ։ Մոտ է օրերը։ Այն նվիրվածության շնորհիվ, որ ունեք, դա կլինի եւ բազում ներկայացումներ, բազում ծափահարություններ ու անշուշտ հանդիսատեսի սերը թող միշտ ուղեկից լինի։ Շնորհակալություն։ Եթերային ձերուղեկիցը բարև Մարտհաստո հաղորդաշարն է։ Հիշեցնենք, որ մեզ լսում եք 102 եւ 3 FM հաճախականությամբ։ Կարճատև երաժշտական դաթարից հետո կվերադառնանք տաղավար։ Մնացեք մեզ հետ։ Այս մի աբաղ օրերից օգնա Սլանում եմ ես քո ճամփով անդած Կդառնամ ես քո հայացքը որ տեսնեմ մերու Կվերցնեմ ես քո անունը որ ապրեմ Վար երազներով ույսերով անմար Մերդ կես կորսնելով քեզ ասնեմ երբ մռայլված երկինքը քեզ տանի նայիր քո անցյալին ես եմ այնտեղ քո զարգերակը ես քո երկնեմ վերջին երկնեմ վերջին սավնու գրա Դուք լսում եք Բարև մարդ Աստծո հաղորդաշարը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ջերմություն բոլորիդ օջախներին դրական լիցքեր ու անկախ հանգամանքներից բարձր տրամադրություն։ Այժմ ուզում եմ ներկայացնել իմ հաջորդ հյուրին՝ Նա երկարվեստի ներկայացուցիչ է, Արցախի պետական երգչախմբում է երգում։ Եղել է բազմաթիվ երկրներում ու համոզվել, որ Արցախցի հանդիսատեսն ամենապահանջկոտն ու արվեստի աշխարհում ամենալավ գնահատողներից է։ Դիանա Վանյանը արվեստագետի համար սկզբունքային հայրենասիրությունն է համարում, որովհետև արվեստագետը արժեքները սերունդներին փոխանցելու պատասխանատվություն ունի։ Դիանա, ուրախ եմ քեզ ողջունել մեր տաղավարում։ Եվ անշուշտ կցանկանայի սկսել նրանից, ինչպես երկարվեստի ուղին ընտրեցիք։ Արվեստագետի ուղին բնականաբար երբեք հեշտ չի լինում, այդուհանդերձ ընտրեցիք այդ ուղին եւ հետաքրքիր է ինչպես։ Դեռ դպրոցական տարիներից արդեն մոտորապես իսի մեջ ընտրել էի, որ երաժշտությունն է իմ ուղին առաջխաղաց ունեի նույնիսկ նկարչական ասպարեզում եւ իմ դասատուն նկարչության Ղալայան Լավրենտը։ Այն ժամանակ առաջի դպրոցում դասավանդում էր, նախորդ տվեց, որ քեզ մոտ ստացվում է։ Պարզապես պետք է աշխատել չես ուզենա դու նկարչական ուղին ընտրես։ Ես ասացի շնորհակալություն ասացի համար, բայց իմ սերը երաժշտությունն է։ Ես այդ ուղությունն եմ ընտրում։ Ընդհանրապես մանկությունից է սիրում եի երգել, բայց ես ջութակ էի գնում երաշտական դպրոցը ավարտել եմ ջութակի բաժինը ու հետո այլևայլ պատճառներով ընտրեցի երկարվեստը վոկալը երաշտական ուսումնարանը ավարտեցի Ստեփանակերտում վոկալի բաժինը հետո ուսանողական տարիներից մտա երգչախումբ դիրիժոր Գրիգորյանինը մինչև հիմա էլ ես այդ կոլեկտիվում եմ ու շատ ուրախ եմ երջանիկ տարիներ են, կարելի է ասել կյանքի կեսից ավելին անցել է այդ կոլեկտիվում։ Եվ չախմբային երգը տարբերվում է, եթե պարզապես սոլո կատարող ես։ Դժվար գործընթաց է։ Կարելի ասել, կարելի ասել եւ դժվար է եւ շատ հեշտ Իհարկե կանոնները մի քիչ ուրիշ են վոկալ սոլո երգողի համար, նաև երգչախմբական ասպարեզում։ Բայց ես սիրում եմ նաև երգչախմբային կատարումները, շատ եմ սիրում։ Ընդհանրապես բեմ դուրս գալը շատ հետաքրքիր է, ու կենթանի կապ է ստեղծում արվեստագետի բեմի մարդու եւ իր ունկնդրի միջեւ։ Պետք է բեմ դուրս գալ, բայց պետք է բեմ դուրս գալ, եթե ասելիք ունի արվեստագետը, եթե դու տալիք ունես գիտես ինչ ես ուզում ունկնդրից, ինչ ունես նրան տալու։ Ունկնդիրը քեզ տալիս է իր սերը, վստահությունը, քեզնից ակնկալիք ունի ճաշակ սովորելու։ Բայց մի կարևոր հանգամանք կա, որ հիմա երկարվեստում ուզում է երգչախմբային կատարումներ լինի, ուզում է վոկալ կատարումներում, ուզում է շոու բիզնեսի կատարողներից, որ նրանք չեն վերադարձնում իրենց ունկնդրի սերը։ Դա շատ կարևոր է։ Չի կարելի միայն ստանալ։ Շատ կարևոր հանգամանք է վերադարձնել այդ նույն սերը, այդ նույն հարգանքը, սերը փոխադարձ է մնում։ Ինչպիսի հարաբերություններն են, դա սերը միշտ փոխադարձ է եւ սերը մանրուքների մեջ է։ Եթե վերադարձնում ես ունկնդրի նրանից ստացած սերը, դա իհարկե մանրուք չէ։ Ամեն ինչի տրանից է սկսվում։ Սիրում եմ մեր կատարողներին նրանք պատասխանատու են, տաղանդավոր են, աշխատասեր են։ Միակ բանը, որ ինձ դուր չի գալիս, դա օտարամոլությունն է։ Օտարամոլության մենք շատ տուրք ենք տալիս, այնինչ օտարազգիները շատ բարձր են գնահատում հենց հայկական մշակույթը, հենց հայկական երկարվեստը։ Իհարկե նրանք չեմ ուզում ասել, որ օտարամոլ են, բայց ըստ արժանվույն են գնահատում այն, ինչ մենք ունենք։ Մենք աչքի լույսի պես պիտի պահպանենք այն, ինչ ունենք, որպեսզի փոխանցենք հաջորդ սերունդներին։ Մենք միայն մեզ համար չենք պատասխանատու։ Այն պարագայում, երբ օտարները հայերեն են սովորում, հայերեն երգում, կռունկ են երգում։ Այո։ Բացարձակ միջև բավական շատ գեղեցիկ տեղեկություն չունենալով հայերի մասին անպայման նույնիսկ չիմանալով որտեղ է այդ փոքրիկ երկիրը Հայաստանը նրանք սիրում են այդ լեզուն ու ուսումնասիրում են երգում են հայերեն օրերս ես մի հաղորդման մեջ շանթի եթերում էր իմացա որ Երևանում պատվերներ են ընդունում, ասենք հայկական հարսանիքը ինչ բան է։ Բայց ես իմացա, որ նույնիսկ օտարազգինները, նույնիսկ հնդիկները, նրանք բավական շատ հարուստ կուլտուրա ավանդույթներ ավանդույթներ ունեն ու իրենք ավանդապաշտ ժողովուրդ են հարգում են իրենց նախնիներին ու նրանց ավանդած օրենքները բայց նրանք շատ անգամ ընտրում են հայկական հարսանիքի ծեսերը եթե ամբողջ ծիսակարգ չեն կատարում բայց ահագին դետալներ վերցնում են մեզնից ես լսեցի այդ կազմակերպիչներից մեկի խոսքը որ ասում է հնդիկները գալիս են մեզ մոտ այստեղ են հարսանիքի հանդեսը անցկացնում ու հայկական ծեսերով հենց ու հետո նոր լսել եմ, որ հայկական տարազների դետալներով, մասերով, հատվածներով մենք հակոստ ենք արտադրում արդեն, որի համար ես ահագին ուրախացել եմ։ Դա հոգեբանություն է թելադրում մտածերնդին, դա ենթադրում է իսկապես հայրենասիրություն, որտեղ հայրենասիրությունը միայն սահմանապահելը չէ, հայրենիք պաշտպանելը չի, իդեպ դա շատ բարձր կոչում է, բայց հայրենասիրությունը չտի։ Հայկականը պահպանելու մեջ է։ Այո, չտի հայկը երբ ազգը կանգնած է ֆիզիկական բնաջնջման եզրին, երբ այդպիսի վտանգ կա։ Հայրենասիրությունը ամենօրյա դրսևորում է։ Դա հոգեբանություն է, դա մտածելակերպ է, դա վարքագիծ է։ Ես կարծում եմ, որ ահագին առաջընթաց կա մեր երիտասարդությունը եւ սիրում եմ ինձնից փոքրերին, ինձնից փոքր տարիքով երիտասարդներին, պարմանիներին եւ գտնում եմ, որ ի վիճակի ենք նրանց հանձնել այդ էստաֆետը։ Ազգի վիճակի է հանձնել։ Ու այդ ֆոնի վրա, երբ տեսնում ես, որ այդ նույն երիտասարդների պատանիների մի մասը ավելի հակված է օտար երաժշտություն լսելու, հա։ օտար դերասանների խաղը դիտելու, օտարֆիլմերի ավելի տեղյակ լինելու օտարֆիլմերից հա։ կամ դերասանների անունները իմանալ հա։ կենսագրություններով, հա, բայց հայ դերասաններին չի ճանաչում, մի քիչ վիրավորական է։ Եթե վիրավորական էլ չլինի, դա ճիշտ մտածելակերպ չի։ Դա սիրակության շատ մեծ մաս կա այդտեղ։ Բեմի մարդը ընդհանրապես առավել եւս հայրենասեր պիտի լինի, որովհետեւ ինքը բեմի վրա է իր հայրենիքը պաշտպանում, իր հայրենիքի կուլտուրան պաշտպանում, իր ազգայինը պաշտպանում, արմատներին կպաշտպանում։ Արվեստագետը նույնպես սահմանապահ է։ Անպայման արվեստի սահմաններն է պահում եւ իրազենքը իր կատարողականությունն է, իր պրոֆեսիոնալիզմն է եւ պատասխանատվությունը իր գործի հանդեպ։ Պիտի շատ մեծ սեր լինի գործի հանդեպ։ Ես այդպես եմ հասկանում։ Դիանա, իդեպ դուք խմբով ելույթ եք ունեցել ոչ միայն Արցախում, Հայաստանում, այլ նաեւ արտերկրում, այսինքն կարող եք համեմատել այնտեղի հանդիսատեսին եւ մեր հանդիսատեսին, ինչպես են ընդունում այնտեղ, ինչպես է ընդունում ձեր արվեստը Արցախցի հանդիսատեսը կարող ենք համեմատել ոչ միայն այնտեղի ունկնդրին, մեր ունկնդիրների հետ, այլ նաև այնտեղի երաժիշտների հանդեպ։ Ինչքան է տարօրինակ լինի, բայց Եվրոպայում շատ մեծ պատասխանատվություն կա ըստ արժանանուն գնահատել յուրաքանչյուր ժողովրդի կուլտուրան։ Մենք հակված ենք օտարանության։ Կարծես մեր մեջ արմատավորվել են կարծիքը, որ օտարինը անպայման ավելի լավն է։ Լավը չէ լավը մերն է։ Ես հիշում եմ մի փոքր բանաստեղծություն էինք, շատ գողտրիկ բանաստեղծություն էինք սովորել տարական դասարաններում, ամենալավ տունը մերն է որ կա ծառերի տակին, գետակի ափին։ Այսպիսի բանաստեղծություն կա, ու ես դա արդեն որպես նշանաբան եմ ընդունել, ինչպես եւ որ որակը մանրուկների մեջ է։ Դա մանրուկ չէ, եթե մենք մերը պահպանում ենք, ուրեմն մենք կայացած մարդ ենք։ Եթե ես օտար լեզուներ սովորեմ, դա շատ լավ է, բայց եթե ես չեմ կարող գրագետ խոսել եւ գրել հայերեն իմ մայրինի լեզվով, ուրեմն ես դեռ որպես մարդ չեմ կայացել։ Ու այնտեղի ունկնդիրները ծափարում են, կարելի ասել, ինչ պատահի Եթե փոքրի շատ է դա պահանջով է ներկայացված, բայց մեր ունկնդիրները ավելի պահանջկոտ պահանջկոտ են, հա, եւ ավելի շատ են արդեն տարբերում։ Ոչ թե սևը սպիտակի հետ են տարբերում, այլ նույնիսկ գորշի տարբեր երանգներն են տարբերում, կարելի է ասել, գորշը ինչպես այն 50 երանգ ունի։ Մերոնք ի վիճակ են տարբերել այդ երանգները ու ըստ արժանվույն մեր երկարվեստը, մեր կուլտուրան ներկայացնել արտերկրում։ Բազմաթիվ երկրներում եմ եղել Դուբայում, Արաբական Էմիրություններում, Իտալիայում գնացել, Իսպանիա եւ առաջի արտերկիր դա Ֆրանսիա Մովսեսյանը։ Այնտեղ է հայերիցել էին եկել լսել ու արցունքն աչքերին ընդունեցին ինչ լավ է որ կոմիտաս եք բերել փաստորեն հաղթել կոմիտասը ոչ միայն մեր երկչախումբը կոմիտասը միշտ հաղթել է նա մեր ազգային արյունն է եսը ինքնությունը ասոցացվում է կարոտախտի հետ հատկապես օտար ափերում գտնվող հայերի ինչքան էլ որ տարիներով այնտեղ լինեն միևնույնն է կարոտը չի լքում ճիշտ է գիտեք անահիտ ջան եթե արևը վառ է մենք նրան լույսը ջերմությունը ընդունում ենք, բայց ներկայությունը շատ անգամ մոռանում ենք, որ նա գոյություն ունի։ Իսկ եթե մեր արչև արևի ջերմություն չկա, լույս չկա, մենք նստած ենք մոմի լույսի արչև, դողում ենք դրա լույսի վրա։ Ուզում ենք, որ ինչքան հնարավոր է երկար պահենք, վառ լինի մոմի լույսը, արդ երկրում էտա, քանի որ մենք հայրենիքում ենք հողի վրա, արդեն մոռանում ենք մեր ազգը ինչ ճանապարհով է անցել ու ինչ գնով է հատուցել նրա համար ինչ այսօր ունի շատ անգամ մոռանում ենք ու չենք գնահատում։ Ամեն օր պետք այդքանը գնահատելը։ Պիտի մենք գնահատենք մեր զինվորի ոգին, զինվորի վառ աչքերը, որ գիշեր ու զոր սահմանին հսկում է։ Ու նայա տարվա մարդը։ Ոչ պետական այրերն են, ոչ արտասահմանի հովանավորները, որ համագործակցում են մեր հովանավորների հետ, տարվա մարդը մեր հայ զինվորն է։ Ինչպես ասում են Ղարաբաղցին, նրա կենթանն ենք մենք։ Նայա, մեր պահապան հրեշտակը։ Ձյան արվեստում կա մի բան, որը չի գոհացնում ձեզ Բացի այն, որ օտարամոլ ենք որոշակիորեն, կոնկրետ Արցախում ինչ կփոխեիք այդ բնակավարում։ Արվեստագետները, ինչպես եւ բոլոր, նույնիսկ եթե արհեստի մարդիկ են քարտաշեն, մեկը մյուսի տաղանդը, որ դիմացինը ստացել է Աստծուց, պիտի գնահատվի ու մի քիչ երևի կոպիտ հնչի, բայց մեկը մյուսի ոտի տակը փորելը, նախանձելը, կարծում եմ այդպիսի բաները հոգևոր քաղցկեղ են, որ միշտ էլ ազգի հիմքերը ներսից քայքայում են։ Չպիտի այդպիսի բաներ լինի, մանավանդ որ մեր ազգը կոչվում է քրիստոնյա ազգ։ Քրիստոնեություն ենթադրում է բավական մեծ զիջողականություն, հանդերժողականություն մեկը մյուսի նկատմամբ, նույնիսկ ասենք թերությունների նկատմամբ, հնարավոր է դու ասենք մի քիչ բարձր ես կանգնած քո դիմացինից կարող է դու հասկանում ես քո հոգու խորքում զգում ես որ քեզ ավելին է տրված աստծուց դու շատ ավելի մեծ շնորհք ունես բայց նաև պիտի գիտակցես որ աստվածը քեզնից ավելի շատ արդյունք պահանջելու ըստ իր քեզ շատ տվածին ու պետք չի արհամարել նրան ով մի քիչ իր հնարավորությունով ցածր կաղնած քեզնից Դիանա բացի երկարվեստը գուցե ուրիշ նախասիրություններ էլ ունեք ես հոբի ունեմ բանաստեղծություն գրելու ճիշտ ասած բանաստեղծուհու ամբիցիաներ չունեմ երբ երբեք էլ չեմ ունեցել բայց ուրախ կլինեի եթե իմ գրածները որևէ երկհանի դուր գային եւ երկեր դառնային ստանային երկրորդ թևերը ինչպես ասում են երկթևավոր է լինում ինչպես եւ արտահայտությունն ուսանողական տարիներին, որ ես նոր էի մտել մեր երգչախումբը, երգչախմբի մասին, մեր կոլեկտիվի մասին ես հոդված էի գրել։ Այն ժամանակ մեր երգչախումբը կոչվում էր Վարարական Հիմա է որ պետական ստատուս ստացած, հիմա կոչվում է Կապել Արցախի պետական եղջախում, բայց այն ժամանակ կոչվում էր Վարարական։ Հոդվածը կոչվում էր Երկհտվարարի Վարարական։ Ու բավական մարդիկ այդ ժամանակ ծանոթացան, իմացան, որ մենք այսպիսի եղջախում ունենք ու գնում ենք նաև արտերկիր ու հետաքրքրվեցին։ Դրանից հետո նույնիսկ ասենք հերոստատեսությունից հետաքրքրվեցին, գալիս էին մեր մոտ, հաղորդում էին պատրաստում մեր եղջախմբի մասնակիցներին հարցազրույց էին վերցնում։ Այ այդպես է դա։ Մենք օրինակ ունենք այստեղ ձեր գրածներից եւ կարող ենք ներկայացնել ունկնդրին։ Ես կարող եմ երկուսը ներկայացնել, որից մեկը նվիրված է մեր վաղամերիկ ցավոք սրտի Վարդուհի Վարդանյանին։ Վարդուհին արժանի է այդպիսի հարգանքի ու ուշադրության։ Ասա Վարդուհի, ինչպես է դառնում երազը կարոտ, հուշը հորթ հանձրև, կորստի ցավից ժպիտ է հառնում, սպիացած վերքից ստանում միտք ու ձև։ Լիներ Վարդուհի, ախ այնպես լիներ, ընդհատված երկը վերստին հնչեր Եւի հեճուկս ծխացող ցավի, կիսատ թռիչքը կրկին թևառներ։ Չեմ ուզում լինել ես վշտինգերի, թույլ չեմ տա որ այն հոգիս պաշարի, իսկ դու միշտ ժպտա, թող այն երկնքից աստղի ադաման ցոլքով հասնի ինձ։ Սրտիս կրակը, սրտիս կրակը անթեղած պահեմ, թող մնա այդպես ու չկորցնեմ, թեկուզ մի կայծել քո սրտին հասնի, կվարի նրան, բայց եւ չի սպառի։ Սրտիս կրակը միշտ բորբոք պահեմ, Չլինի հանկարծ բուքը հանգցնի, սրտիդ կրակին թող որ հանդիպի, իր թև կայծերով հոգիդ պարուրի։ Ախուր էր սրտիս կրակը մեկեն, անտես թևերով քեզ լրիկ փարվեր, ամբողջ աշխարհն իմ մեջ ունենամ։ Քեզ հետ ես ծուլվեմ ու անեանամ։ Շնորհակալություն։ Իհարկե հուսանք ձեր սպասելիքները այս բանաստեղծությունների երկի վերածվելու առումով կարդարանան եւ մի օր իհարկե մեր եթերում կհնչեն։ Ես էլ նույն հույսեր ունեմ, ուրախ կլինեմ, որ միասին վայելենք այդ ապագա երկերի հաճույքը։ Եվ արվեստի այդ ուղին ընտրած մարդկանց ինչ կմաղթեիք բարի կամեցողություն ու տաղանդը գործի դնել իբարս Աստծո եւ հայրենիքի, ոչ թե իբարս արվեստի։ Եթե գործի է դրվում իբարս արվեստի, մենք ծնրադրում ենք արվեստին եւ ոչ թե այդ արվեստի շնորհք տվող առաջին։ Եթե համագործակցություն կա, ապա առողջ, եթե մրցակցություն կա, նույնպես առողջ մրցակցություն։ Շնորհակալություն Դիանա, ձեզ մեծ բեմեր, սիրո հանդիսատես, ծափահարություններ եւ որ նույն լավատեսությամբ ու ձեր արվեստով հայրենիքին ծառայելու պատրաստակամությամբ շարունակեք ձեր գործունեությունը։ Շնորհակալ եմ, որ հրավիրել ես։ Ես ուրախ եի այս հանդիպման համար։ Սիրելի ունկնդիրներ, կարծում եմ հետաքրքրությամբ լսեցիք մեր զրույցը եւ այժմ կարող ենք եւս մեկ երաժշտական ընդմիջում անել, որից հետո Յուլիան կշարունակի եթերաժամը։ Բոլորիդ մաղթում եմ սեփական ուժերի հանդեպ համոզվածություն ու հավատ եւ հիշեք, սերը միակ բանն է, որ նվիրելիս չի նվազում, այլ զորանում է։ Կհանդիպենք։ Ձեր դուրս քայլեն դեպի մեր տուն ես ու դու շատ երկար ճանապարհ ենք անցնելու որ հասնենք նա Բարև բարեկամներ։ Եթերում Բարև Մարտհաստո հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ձայնաստրահում են Յուլիա Վանյանն ու Անահիտ Միրզոյանը։ Հապ եմ ասել, որ այսօրվա թողարկման իմ բաժինը որոշել եմ նվիրել երիտասարդությանը հուզող հարցերին, մանավանդ որ օրեր առաջ նշեցինք ուսանողների միջազգային օրը, այնպես որ առաջարկում եմ մնալ մեզ հետ, հատկապես որ մեր հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանի ընտրած մեղեդիներն ու երգերը հաճելի են ու ժամանակակից։ Ինչպես արել սարած հոգիս ջերմացրիր ինչպես լուսին լույս ապրեցիր մտքիս կրկին քո ժպիտով երկեսեցի կանան կանչով ինձ խնդացրիր ես հասկացա որ առանց քեզ են ես չկամ քո ժպիտով երկեսեցիր ճանչով ես հետատրիր ես հասկացա ինչքան զոր ու հետար աշկես իրելիս դու մնա ինձ հետ ընդմիր շտարցիր կյանքի սուղի դու ճրակ դարձիր սրտի սամբից պահիրով տեսա ու փոթորկվեց սիրտս անկարծ ու աղմկեց սերը շպտաց իմ խենթ հոգու եւ իմ կյանքում նորեջ բացեց ես հասկացա որ առանց քեզ ես չկամ սերը շպտաց իմ խենթ հոգու եւ իմ կյանքում նորեջ բացեց ես հասկացա ինչքան հզոր ու խենթ հրաշք ես իրեն եթե մարդու կյանքում ուսանողական տարիներն ամենահիշարժան ժամանակահատվածը չեն, ուրեմն նա լավ չի օգտագործել իրեն տրված հնարավորությունը։ Ու թեպետ բոլորը չէ, որ կարողանում են համակցել երիտասարդական տարիքի հետաքրքրությունները գիտակրթական թոհուբոհի հետ, բայց եւ այնպես բոլոր նախկին ուսանողները այդ տարիները հիշում են կարոտի ու երանության զգացումով։ Ինքս էլ հուզմունքով եմ հիշում ուսանողական տարիներս, անմոռանալի օրեր լի ոգևորությամբ ու երազանքներով։ Թեպետ այնքան էլ շատ տարիներ չեն անցել այն օրից, ինչ ես հրաժեշտ եմ տվել Արցախի Պետական համալսարանին, պետք է ասեմ, որ ուսանողների համար այսօր ստեղծված են շատ ավելի լավ պայմաններ մասնագիտության մեջ կայանալու համար։ Եվ գիտատեխնիկական բազան է հարստացվել, եւ ուսանողների զարգացմանը նպաստող տարաբնույթ ծրագրերն են շատացել։ Ինչ արժե միայն ոչ ֆորմալ կրթության ծրագիրը, որի շրջանակներում համալսարանի ուսանողները հանդիպումներ են ունենում Հայաստանում եւ աշխարհում հրճակ ձեռք բերած մասնագետների հետ, դասախոսություններ լսում եւ այլն։ Գործի բերումով ներկա լինելով նման հանդիպումների ակամայից բարի նախանձով եմ լցվել դեպի մեր ուսանողները, որոնց այդքան մեծ հնարավորություններ են տրված։ Նման դեպքերում մեր դասախոսներից մեկի խոսքն եմ հիշում, թե համալսարանը մեզ տալիս է ոչ թե գիտելիք, այլ սովորել է սովորեցնում, իսկ թե ինչ կսովորենք ու ինչքան արդեն մենք ենք որոշում։ Այս մտորումներն ինձ տարան հարազատ կրթօջախ Արցախի Մայրբուհ զրուցելու ուսանողների հետ։ Ինձ հետաքրքիր էր իմանալ, թե ինչի մասին են նրանք մտածում ու երազում, ինչ խնդիրներ ունեն եւ ապագայի ինչպիսի տեսլական։ Առաջին զրուցակիցս տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանող Եվգենիա Համբարձումյանն է ուսանողների օրն էր օրեր առաջ նշեցիք եւ դա առիթ հանդիսացա որպես մենք անդրադառնանք ուսանողներին եւ ընդհանրապես երիտասարդներին հուզող խնդիրներին ինչ ես կարծում այսօր ամենամեծ խնդիրը որ ծառացած է երիտասարդների արչեւ որն է որ կարանձնացնեիք ուսանողների համար ներկայիս միակ խնդիրը դա առօրյա կազմակերպելն է որպեսզի այն անցնի այսպես ասած ավելի հագեցած իսկ ընդհանրապես օրինակ մասնագիտության մեջ կայանալու համար ես համարստեղված եմ բոլոր անհրաժեշտ անհրաժեշտ պայմանները։ Բոլոր պայմանները ստեղծում են, որպեսզի ուսանողները կարողանան լրիվությամբ ըմբռնել տվյալ մասնագիտության բոլոր նրբությունները։ Համարյա թե ամեն շաբաթ տեղի են ունենում միջոցառումներ, օրինակ մի քանի օր առաջ հենց հաշվապահների օրն էր։ Դրա առիթով կոնկրետ մեր ֆակուլտետում տեղի ունեցել միջոցառում, կային դասախոսություններ, ներկայացվել էին որոշակի հոդվածներ եւ այդպիսով նշեցինք կոնկրետ հաշվապահների օրը։ Ես ընտրել եմ այդ մասնագիտությունը հաշվի առնելով ապագակ։ Ես իմ մասնագիտությունը բավականին շատ եմ սիրում, ես շատ սիրում եմ թվերի հետ աշխատել եւ ներկայիս դրությամբ, ինչպես գիտենք, աշխարհը դեպի առաջ է շարժվում, հետեւաբար այդ ֆինանսների հետ կապված, այսպես ասած, աշխատատեղերը ավելի կշատանան։ Ես երազեի, որպեսզի չեմ ասում թե միանգամից, թող կզբից ես լինեմ սովորական աշխատող, օրինակ բանկում կամ կադաստրային ինչ որ մի կազմակերպությունում կամ վարկային կազմակերպությունում, որտեղ կգնամ սկզբից աշխատող։ Ես պատկերացնում եմ, որ ես շատ լավ աշխատող կլինեմ։ Հետ հետո պաշտոնս մի քիչ կբարձրանա, այդպես բարձրանալով ես կդառնամ օրինակ կոնկրետ բանկի կառավարիչ։ Եվգենիայի եւ Արվրուն աչքերը, երբ նա խոսում էր բանկային աշխատողի իրապագայի մասին, ինձ հավատացրին, թե թվերի աշխարհում այնքան էլ ձանձրալի չէ, եւ որ այնտեղ կարելի է ամեն ինչ գտնել, པարզ թվերից մինչեւ տիեզերք։ Այժմ ներկայացնեմ իմ երկրորդ զրուցակցին՝ Նինա Բալայանին ժամանակակից ուսանող, ով չի բավարարվում եղածով ու անընդհատ որոնումների, բրբտումների մեջ է։ Համասարանում դասերից հետո հիմնականում մասնակցում եմ տարբեր սեմինարների, տարբեր դասընթացների, այդ թվում նաև համասարանում ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրի շրջանակներում անցկացվող դասախոսություններին եւս, եւ ես այս խմբի մշտական անդամ եմ։ Այստեղ անցնկացվում տարբեր դասախոսություններ, հենց տարբեր թեմաներով, ոչ միայն իմ մասնագիտական, այլ նաև դրանով ընդլայնվում է աշխարհայացքս, ինչու՞ չէ, հենց չեմ սահմանափակվում դասերի ընթացքում տրված դասախոսություններով եւ դրանով ավելի ենք զարգանում, տարբեր վերլուծական թեմաներ ենք նաև դիտարկում եւ դրանով իհարկե ուսանողը ավելի է կարողանում ընդլայնել իր աշխարհայացքը։ Հրավիրվում են հիմնականում տարբեր գիտությունների դոկտորներ, տեխնացուներ Հայաստանից, նաեւ այլ երկրներից, վերջերս Չեխիայից պատվիրակուցներ եկել, նաեւ հենց Չեխիայից նման մասնագետների հետ հանդիպեցինք եւ կարծում եմ հենց այդ ծրագրերը ավելի շատ օգնում են ոչ ֆորմալ կրթությունը ուսանողի մոտ ավելի զարգացնելու համար, ինչպես նաեւ հենց տարբեր թեմաների ավելի խոր ենք դիապետում եւ դիտարկում զբաղվում ենք, դրանք քննարկում ենք, որից հետո կատարում ենք ակտիվ հարցադրումներ եւ մեզ հուզող հարցերի պատասխանները ստանում ենք հենց նման մասնագետներից։ Ընդհանրապես ասում են, որ կրթությունը մարդուն մի կտոր հաց է տալիս, իսկ ինքնուսուցումը շատ ավելի։ Հազորեն դու նաեւ ինքնուսուցմամբ ես զբաղվում, տարբեր աղբյուրներից ես օգտվում։ Ստեղծված են, չէ՞, հիմա բոլոր այդ նախադրյալները, որ շատ հնարավորություններ կան, մնում է միայն բրբտուն լինել եւ աշխատասեր։ Իսկ քո հասակակիցներից շատերն են այդքան ակտիվ կյանք վարում։ Կարծում եմ ներկայիս արագ փոփոխվող աշխարհում ուսանողը երիտասարդը իր տեղը կարող է գտնել միայն իր վրա աշխատելով եւ ավելի շատ չարչարվելով, միայն դասախոսություններով, դասերի ընթացքում տրված ծրագրով չսահմանափակվելով։ Կարծում եմ ինքնուսուցումը հենց այդ ուղին է, որով ուսանողը կարող է հասնել նպատակային արդյունքի։ Ներկայումս ողջ աշխարհում կան տարբեր ձևեր հենց զարգանալու համար, ինչու՞ չէ մեծ հարթակ է հատկապես ինտերնետը եւ հենց տարբեր համացանցային նյութերի, ծրագրերից օգտվելով ուսանողը կարող է ընդլայնել իր գիտելիքները, ավելի զարգանալ, ինչու չէ նաև ընթերցելով տարբեր գրքեր, մասնագիտական եւ ոչ մասնագիտական, մասնակցելով սեմինարների, դասընթացների, ինչու չէ գիտական ընթերցումների, շատ հաճախակի եմ մասնակցում գիտական ընթերցումների, գիտաժողովների եւ դրանով այս կամ այն թեման վերլուծում եմ ավելի խորը, դիտարկում եմ դա տարբեր տեսանկյուններից, թե մասնագիտական եւ թե ոչ մասնագիտական եւ հենց կարծում եմ դա է գիտության ուղին է, որով ուսան ուսանողը կարող է իրեն, իրեն գտնել ներկայիս արագ փոփոխվող աշխարհում։ Անցյալ տարվա մայիսի 19-ից 22-ը Ծաղկաձորում տեղի ունեցավ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի նախաձեռնությամբ Level Up միջազգային կոնֆերանսը, որի մասնակցում էին 7 երկրներից՝ Իտալիա, Հնդկաստան, Հունգարիա, Ռուսաստան, այդ թվում նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից ես էի մասնակցում։ Հայաստանն է ներկայացնում թե Արցախը։ Ոչ, Արցախն է ներկայացնում եւ այնտեղ շփվում էինք անգլերեն, հենց ես եւ իմ հոդված հոդվածը ներկայացրեցի անգլերեն, որպեսզի բոլոր մասնակիցները հասկանային, եւ նաեւ պատմեցի նրանց Արցախի մասին, շատերը տեղյակ չէին, թե ինչպիսին է ժողովուրդը Արցախում, ինչպես նաեւ Արցախի բարքերի մասին եւս։ Եվ ինչ արձագանք գտավ։ Նրանք ճիշտ ասած տեղյակ չէին եւ շատ ողջավորված էին, որ աշխարհում կա նաեւ նման անկյուն, նման գողտրիկ անկյուն, եւ շատերը ցանկություն հայտնեցին նաեւ գալ այստեղ այցելել մեր երկիր։ Իդեպ Նինա Բալայանն արժանացել է տարվա լավագույն ուսանողի կոչմանը։ Այս տարի ուսանողների միջազգային օրվան ժամանակ նոյեմբերի 17-ին ես ճանաչվել եմ Արցախի պետական համալսարանի տարվա լավագույն ուսանող հենց մեր բուհական մրցույթում հաղթողա եւ կարծում եմ սա հենց բարձր հասարակական ակտիվության, բարձր առաջադիմության շնորհիվ է, ինչու՞ չէ համալսարանի ներդրած ջանքերի շնորհիվ։ Ես միայնակ իհարկե լավագույն չէի դառնա, լավագույն միայն կարողացել եմ դառնալ լավագույն համալսարանում, սովորելով այնպիսի ֆակուլտետում, որը ակտիվորեն տարբեր միջոցառումներ է նախ նախաձեռնում եւ գիտական ընթերցներ եւ գիտաժողովներ, ինչպես նաեւ իմ դասախոսների տված գիտելիքների խորհուրդների շնորհիվ։ Նինա, իսկ դու հետագայում քեզ որ բնակավարում ես պատկերացնում, որովհետեւ ինձ թվաց թե դու կարող ես քեզ դրսևորել բավականին լայն այդպես շրջանակում։ Համասարան ավարտելուց հետո պլանավորում եմ աշխատել միանշանակ եւ աշխատել պրակտիկ հարթությունում, բայց միաժամանակ նաեւ չթողնելով գիտության ուղին, պլանավորում եմ հետագայում հենց այդ ուղիով գնալ եւ մագիստրատուրայից հետո նաեւ ասպիրանտ դոկտորանտուրայում շարունակել եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն չնայած նրան, որ պրակտիկ հարթությունում պետք է աշխատեմ, նաեւ տեսական այս բնագավառը, գիտությունը, կրթությունը չեմ թողնի կշարունակեմ։ Եվ ո՞րն է այդ ուժը, որ քեզ անընդհատ դիպում է առաջ շարժվել։ <laughs> Ճիշտն ասած, դա կարծում եմ հենց իմ մեջ բնածին այդպես եղել է եւ դեռ մանկուց սիրել եմ շատ ընթերցել, շատ կարդալ, իմանալ ավելին, քան իմ հասակակիցները եւ հասնել ավելին։ Նաեւ չեմ շղթում, որ տանը եւս այդ շարժառիթը կար, ավակ քույրերս եւս հասել են նման արդյունքների եւ առաջադեմ են եղել ուսման մեջ։ Ոստի հենց նրանց օրինակին հետևելով նաեւ ես իմ մեջ ուժ գտա ու շարունակեցի այդ ուղին։ Եվ ինչ երազանք ունես հետագայում քեզ որտեղ ես տեսնում։ Ինչ տեսնում եմ միայն Արցախում եւ թե աշխատանքս, թե իմ կյանքը մասնագիտական պլանավորում եմ հենց իմ երկրում Արցախում։ Կարծում եմ հենց աշխատելով, ին վրա ավելի զարգացնելով իմ գիտելիքները կարող եմ իմ երկիրը շենացնել, կարծում եմ, որ կնպաստե իմ փոքրիկ ներդրումն ու ավանդը կունենամ հենց մեր երկրի զարգացման գործում։ Զրուցակիցներից հետ շփումն ինձ համար անչափ հաճելի էր։ Ինձ հատկապես գոհացնում էր այն, որ նրանք բոլորն էլ իրենց ապագան տեսնում են մեր երկրում։ Օրինակ Վաչագան Դադայանն ասում է, որ նա երբևէ չի հեռանա հայրենիքից եւ որ ապրիլյան մարտերից հետո սկսել է ավելի շատ սիրել հայրենի երկիրը։ Ծննդով մարտունեցի երիտասարդը պատերազմի լուրն առնելուն պես շտապել է առաջնագից ապրիլի 2-ի երեկոյան գնացի առաջնագետ։ Չնայած ծնողներս ասում էին, որ վիճակը այնքան էլ բարվոք չէ Մարտունի վերադառնալու համար, սակայն ես նրանց հանգստացրի եւ պայմանավորվել ենք եւ ընկերներով գնացել ենք որպեսզի մեր ներդրում ունենանք հայրենիքի պաշտպանության գործում։ Համակուրսեցիներն էիք թե Չէ, Մարտունուց ընկերներ։ Ապրիլի 2-ին գնացել ենք Զորամաս, այնուհետև ապրիլի 3-ին տարել են մարտական դիրք առաջնագիծ։ Ժամկետային զինծառայությունը մի կողմ, բայց պատերազմի օրերը ընդհանրապես այլ են։ Ձեր մեջ ինչ որ մի բան փոխեցին այդ օրերը, թե չէ։ Իհարկե փոխեցին, այդ օրերը ստիպեցին, որ հայրենիք ավելի սիրեմ, ավելի կապեմ հայրենիքից եւ պատրաստ եմ ինչու՞ չէ նաեւ չխնայել կյանքս հանուն հայրենիքի։ Այսինքն, երբ կորցնելու վտանգը լինում է, դու ավելի ես սիրում այն ինչ ունես։ Այո, քո ապագան աստորեն պատկերացնում ես հենց Արցախում։ Ես երբեք հայրենիքը չեմ թողնի, հայրենիք ասելով ես հասկանում եմ ինչպես Արցախը, այնպես էլ Հայաստանը, որովհետև իմ ապագան տեսնում եմ միայն իմ հայրենիքում եւ իմ ներդրումը կցանկանի միայն հայրենիքում ունենալ։ Վաչագան Դադայանն ինձ վրա շատ խոր ու մեծ հոգուտ էր երիտասարդի տպավորություն թողեց։ Այդպիսի մարդիկ սովորաբար խոսել չեն սիրում, նրանք գերադասում են արարել։ Ինքներս մեզ խոսքենք տալիս է չպարտվել, մեր թեկուզ միտի սողը արյունով պահել։ Ինքներս մեզ խոսքենք տալիս է չպարտվել, մեր թեկուզ ծիծողը արունով պահել, հայոց արյուց արքան է անցեմ ու դամբեր Սրվեք քոնի դեր ուշ չէ Հայի ամրացած բազուկը արդեն ները չգի Հակոբ Ավանեսյանը բավականին հետաքրքրական կերպար է։ Նա ստեղծագործում է ընդ որում միանգամից արվեստի մի քանի ճյուղերում։ Ես գիտեմ, որ դու հետաքրքրությունների բավականին լայն շրջանակ ունես, բայց եւ այնպես որ ոլորտն է քեզ ավելի հարազատ, որտեղ ես քեզ ապագայում տեսնում։ Առհասարակ նախասիրությունները շատ են, Իհարկե ցանկացած ամեն մի նախասիրություն ունի յուրահատկությունները, ցանկացած յուրահատկությունից բխում են տարբեր նրբություններ եւ այդ տարբեր նրբությունները կյանքի ինչ որ գույներ լարացնելու են գալիս։ Իսկ թե որ ոլորտում եմ կարելի ասել հիմա չեմ կողմնորոշվել, գիտեք ներկայիս աշխարհահայաց կամ անկալման դաշտը բավականին բարդ է, որ เป զի վերջնական գտնես քո տեղը կյանքում կամ այդ դաշտում ինչ որտեղ զբաղացնելու համար հարկավոր է բավական ջանք, երան, աշխատասիրություն, որ เป զի եւ դու եւ քեզ տեսնողները տեսնելու պես իմանա, որ դու այդ գործի մարդն ես։ Ոչ թե պատահական մարդ, որ հայտնվել ես այդ ոլորտում, Հակոբը նույնպես ապրիլին Մարտունու դիրքերում էր, Վաչագանի հետ չէր, ուրիշ դիրքում էր։ Իմ հարցից թե արդյոք կամավոր է մեկնել առաջնագից, նա նույնիսկ վիրավորվեց։ Կամավոր թե իհարկե կամավորության սկզբունքով եւ ես բացառում եմ ձեր այդ հարցի եւը, որովհետեւ չի կարող լինել եւ երբ գնում է խոսքը հայրենիքի կամ ժողովրդի մասին, ասինքն այն գործոնը, երբ սեղանի վրա դրված է ազգ հայրենիք, եւ դու պիտի առանց մտածելու, առանց կանխամտածված ինչ որ քայլերի միանշանակ պիտի միանգամից նետվես հորձանը։ Նետվես այդ հորձանը։ Եվ ինչ քեզ տարավ այնտեղ։ Դեք 1991 թվականի ծավալված դեպքերը եկան մեր ժողովրդին ցույց տալու, որ մենք արցախցիներս հայ ժողովուրդը մեր հայրենիքում ենք եւ մենք չենք կռվում, չենք պայքարում ուրիշի ոչ անկախության, ոչ հողի համար։ Այնպես չի, որ մեր ժողովուրդը չի արժողել Արցախյան գոյամարտը, սակայն ապրիլյան դեպքերը մի այլ նրբություն մրցնին մեր ժողովրդի ենթագիտակցության մեջ, ինչու ոչ ոչ միայն մեր ժողովրդի, այլև ամբողջ աշխարհին, որ մենք Արցախի հանրապետությունը բռնարարական այդ գործողություններին դեմ ենք մենք ընդամենը ցանկանում ենք ապրել ազատ, անկախ մեր երկրում։ Շատերը, ովքեր մասնակցել են այդ մարտական գործողություններին, պատմում են, որ նրանք այլևս այն չեն, ինչ էին մինչև ապրիլը։ Քո մոտ ինչ փոխեց այն։ Ես այդ հարցին կպատասխանեի, ես այն չէի միջև բանակ զոհակոչվել ես։ Այդ բանակից հետո արդեն ուրիշ աչքերով ես նայում։ Այդ ռազմական գործողությունները սարսափելի ասենք, բայց գիտեք Արցախցու համար այդ արկերը կարելի ասել ոչ մի բան են, որովհետև ես ինքս թեկուզ պատերազմի ժամանակ ծնված, բայց այնուամենայնիվ չպիտի մոռանանք, որ մենք միջև ապրիլյան դեպքի ապրել ենք ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն այդ հարաբերական անդորում եւ մեր ականջների այդ արկերի, փամփուշների այդ կարակոցը այդքան էլ տարօրինակ չեն եւ կարելի ասել որ այդ ինչ որտեղ փամփուշտի այդ արկերի հոտը նույնիսկ այդ հոտն է մեզ ծանոթ Որ թվականներին ես ծառայել։ 2015-2018 թվականներին։ 13-15 հաստորեն էլի շատ լարված շրջան է։ Իհարկե դա համընկնում է նաև օգոստոսյան դեպքերի հետ եւ օգոստոսի դեպքերին նույնպես ականատեսն եմ եղել քո կյանքում ով եղավ ամենամեծ ուսուցիչը, որը քո մոտ աշխարհայացք ձևավորեց, նպատակներ դրեց գիտեք առհասարակ հայ երիտասարդի կյանքում աշխարհահայձիավորելը այդքան է դժվար չէ որովհետև հենց ընտանիքի դաստիարակվելով հենց ընտանիքից է ստանում մեր աշխարհահայացները իսկ մեր աշխարհահայաց ձևավորելուն հերու չգնանք մեր հայրերը, մեր պապերը, մեր հարազատները, այն մարդիկ, ովքեր մասնակցել են պատերազմին, ովքեր իրենց կյանքը զոհել են իրենց խաղաղորդություններով եւ այն բոլոր արարքների արդյունքում, որով հիմա մենք ապրում ենք մեր Արցախ աշխարհում, դա նրանց գործնեայության արգասիքն է եւ իհարկե մենք առաջին հերթին ոգի շնչվում ենք նրանց գործերով, իհարկե մենք չպիտի մոռանանք, որ մենք ունենք Վարդան Ավոր Նժդե, ովքեր եւս մեր ոգեշնչման աղբյուրներից են։ Աղբյուրն են եւ շատերն են խոսել այն մասին, որ չէին սպասում երիտասարդներից այն սխրագործությունները, որոնք նրանք դրսևորեցին այդ անձնազոհ նվիրվածությունը։ Գիտեք, մինչև ապրիլյան պատերազմը իհարկե ժողովրդի լեքսիկոնի մեջ կար այդ արտահայտությունը, որ հիմիկվա երիտասարդությունը պատրաստ չէ տարբեր առիթներով գուցե հնչեցել են, սակայն ապրիլյան պատերազմը ապացուցեց հակառակը եւ իզուրջը, երբ ավելի մեզանից մեծ ծերուներ ասում են, որ ոչ միայն նրանք արեցին իրենց գործը, այլ գերազանցեցին իրենց ծերունդների, նախնիների կատարած այդ գործը։ Հետաքրքիր Արարած է մարդը, ուրախությունից հաճախ լացում է, ծիծաղում է հաճախ, որ չլացի։ Կյանքի ամենաբարդ պահերին հումորի զգացումը օգնում է հաղթահարել լարվածությունը։ Թե Արցախյան պատերազմի տարիներին, թե ապրիլյան մարտերի ժամանակ զինվորը հումորով էր թեթևացնում իրավիճակի ծանրությունը։ Հունիսի 1-ն էր, երբ Ադրբեջանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հրամանը եղավ բոլոր զինտեխնիկան դուրս հանել զորամիավորումների դեպի զորամասերից այդ ժամանակ մենք չգիտեինք, որովհետև այդպիսի հաղորդագրություն մեզ չէր եկել եւ հանկարծ լսեցինք դիտորդը բղաում է տանկերը տանկերը երբ արդեն մոտեցան դիրքին իրոքից այն տապավորությունն է որ տանկերը մեզ վրա գալիս են այո այդտեղ եղան հրթիռներ տակնապի ազդանշաններ դիրքը բերեց լեյ մարտական վիճակի եւ բոլորս կանգնած սպասում ենք ամեն մի ակնթարթի որ ճշտամին պիտի մտներ սակայն իհարկե դա ընդհանրապես շատ մոտ դիրքերի մոտ գնացող զրահատեխնիկայի ածայներ, շարասյուններ ավելի շուտ ոչ թե 1-2-ներ, այլ տասնյակներ։ Իհարկե միջև առավոտ սպասեցինք, բայց հետո հաղորդագրությունները լսեցինք, որ ընդհանրապես զորաշարժ է, սակայն գիտեք, թեկուզ փոքրիկ նանսը, սակայն հետաքրքրությունը նրանում է, թե ինչ վիճակում են այդ զինվորները, երբ ամենադժվար պահին ես ինքս զինվորների մոտով անցնում եմ ինչպես է դրամատուրգությունը ծիծաղով ասում էին շատ լավ է կամ պատրաստ եւ կատակներ է անում ասում է ով է դրախտի տոմս ուզում 5000 դրամ մեկը այնտեղից ասում է ես դժողքի եմ ուզում 1000 դրամ անոց ինձ պետք չի դրախտի այսինքն նույնիսկ ամենածանր պահին մեր ժամկետային զինծառայողները հոգեպես բարողակապանական վիճակը շատ կայուն է նրանց դրամադրածությունը եւ նրանց այդ տրամադրություն հուսադրող են մեզ։ Եվ ինչու՞ն է գաղտնիքը։ Հրամանատարներն են այդքան պրոֆեսիոնալ աշխատում նրանց հետ, թե գենետիկորեն է պայքարելու եւ հաղթելու գենը մեր զինվորների։ Գիտեք, եկեք չբացառեք հրամանատարների գործոնը, որովհետեւ ներկայիս հրամանատարները շատ մեծ աշխատանքներ են տանում, բայց գիտեք, դա այն դեպքն է, երբ գալիս է դարերի ակունքներից հայ մարդու արյան մեջ կա այդ գործոնը անձնեիրություն, անznազողություն, հայրենասիրություն եւ եկեք չմոռանանք, որ այսօր հայրենասիրություն ազգ բանակ այդ երամիասնությունը փոխկապակցված հասկացություն է։ Դուք կողմ եք ազգբանակ գաղափարախոսը։ Գիտեք, ես ոչ միայն կողմ եմ, այլ նաև ջատագողն եմ, որովհետև մեր հայրենիքը սկսում է մեր սահմաններից, իսկ մեր սահմանները սկսում են մեր զինվորներով, ինչու մեր զինվորներով, որովհետև հենց նրանց մարտական հերթապահության շնորհիվ է, այսինքն մեր զինվորն է, ներկայիս զինվորն է գծում մեր հայրենիքի սահմանը, կենթանի սահման, կենթանի սահման եւ այն տեսակետին, որ ազգ բանակը ոչ միայն պիտի ընդունի, այլ նաեւ պիտի մարդկանց լեքսիկոնի մեջ սովորական բառ լինի, ես դրան միանշանակ համարում եմ, որ դա ճիշտ կլինի։ Ապրիլից հետո մի հետաքրքիր երևույթ նկատվեց, որ անգամ երեխաները փոքրահասակ մտածում են փոքրիկ զենք ստեղծեն։ Աշակերտները մտածում են մի որևէ հնար ստեղծել, որպեսզի զինվորն ավելի ապահով լինի իր հրամատում։ Մեծից միջև փոքր կարծես թե բոլորը միայն զինվորի ապահովության մասին են մտածում։ Այն որ ազգովի կազմած ենք զինվորի թիկունքում դեպքում դա վառ երևաց ինչպես նշեցի ապրիլյան դեպքերում մենք նույնիսկ աղոթքով կարող ենք զինվորին սատար լինել։ Մնացած միջոցները նյութական, տեխնիկական ապահովության մասին դա ուրիշ հարց է։ Իսկ մենք երբ ծանր ժամանակ, ծանր վարքյաններին զինվորի կողքին ենք, ուսին ենք, սատար ենք, դա ավելին է, քան այդ պահին ինչ-որ տեխնիկական, նյութական եւ այլն, այսինքն հոգեվորը։ Ո՞ւմ էիք այդ պահին ապրիլյան օրերին։ Ես ինքս այդ զգացողությունը, այսինքն ես քանի որ լինելով մոբի կարգավիճակում զինվորներին եմ սատար եղել, այսինքն հա, ինք ինքս գնացել եմ աջակցելու, սակայն նրանց ողքեվորությունը տեսնելով ես ինքս քաջալերվել եմ նրանց այդ պահվածքով իրենց գործելավոճով եւ իրենց պատրաստակամության ազնվողության հանուն հայրենիքի եւ ինչի շնորհիվ կարողացանք դիմակայել, հաղթել։ Սա այն դեպքն է, երբ դիմակայեցինք ազգովի, հաղթեց միասնությունը։ Ազգ, բանակ եւ ինչու՞ չէ նաեւ մեր սփյուռքի գործոնը, որ ապրիլյան պատերազմում մեծ ներդրում ունեցավ։ Եվ ո՞րն է ապագայի քո տեսլականը։ Քո ապագան ինչպեսին ես պատկերացնում քո հայրենիքում։ Գիտեք, ցավով պիտի նշեմ, որ գեղեցիկ հեռանկարով չեմ պատկերացնում։ Ճիշտ է, մենք ցանկանում ենք որպեսզի մի երկիրը ծաղկի, բարգավաճի, սակայն դեռ բավականին շուտ է։ Մենք ընդամենը 25-ամյա պետություն ենք։ Իհարկե լինելու են դժվարություններ, սակայն պիտի այդ դժվարությունները ինչքան հնարավոր է շուտ լուծվի, որ เป զի եւ ժողովրդի բարեկեցության հետ կապված եւ ամենակարևոր անվտանգության հետ կապված խնդիրները լուծվին։ Այսինքն իրատեսական հայացքներով է դիտում կյանքը։ Կարելի ասել այո, մեզ ֆանտաստիկայով ապրելու ոչ թե ժամանակ, այլ իրավունք չունենք, որովհետև այդ միֆական պատկերացումներով ապրել մի երկրում, որտեղ ամեն վարքյան լինում են կարակոցներ, իհարկե ճիշտ չի։ Ասում են մարդու մասին առավել ճշգրիտ կարելի է դատել նրա երազանքներով, քան ներկայով։ Ինձ դուր եկան մեր երիտասարդների երազանքները։ Իմ զրուցակիցների հետ ժամանակն աննկատ անցավ։ Հուսով եմ տարիներ հետո կհանդիպեմ նրանց ու այն ժամ նրանք կխոսեն իրենց երազանքների իրականացման մասին։ Հիշեցնեմ, որ եթերային ձեր ուղեկիցը բարև Մարտհասցո հաղորդաշարն է։ Այսօրվա թողարկման իմ ժամի համար այսքանն էի նախատեսել։ Խաղաղություն ձեզ։